E ela acredito que é só tocar o. Você acredita? Olha lá, toda animadinha, olha lá, brincando. vou dançar, presta atenção. Cê aguenta, se te olhar, descer, quicar até o chão. Fala brincando, rebola gostoso, empina me olhando, eu te pego de jeito. Se eu começar embrasando contigo, é taca, taca, taca, taca. Isso, rebola gostoso, empina te olhando, eu te pego de jeito. Se eu começar embrasando contigo, é. Não vou mais parar. Show me son. Brazilian baby, you know I want you. Booty big, sit a glass on it. See my zipper, put that ass on it. Hypnotized by the way you shake it. I can't lie, I'm trying to see you naked. a baby, I'm trying to spank it. I can give it to you, can you take it? Já tô louco, bebendo, tão solto, envolvendo, eu tô vendo. <laughs> Não para, não. Vai malandro. Vai malandra, turn around and put it down on me, baby. Vai malandra, eita louca, tô brincando com bumbum, baby. Desce rebola gostoso, empina me olhando, é eu te pego de jeito. Se eu começar embrasando contigo, é taca, taca, taca, taca. Esse rebola gostoso, empina te olhando, eu te pego de jeito. Se eu começar embrasando contigo, é. Não vou mais parar. Você vai aguentar. Não vou mais parar. Você vai aguentar. Yeah. Throw it back on me and Zach. Make it clap, yeah, I'm into that. Pulling tracks, yeah, I'm into that. From the back, yeah, I'm into that. Big dog to the kitty cat. Young boss where the millie's at. In favela, where's Liddy at? And the whole Brazil is feeling Eu tô louco, bebendo, tô solto, envolvendo, eu tô vendo. <laughs> Não parou, não. Vai malandra,